Денес почнуваме исто така со нова страница од серијата Библиски проповеди. Ке започнеме со апостолските проповеди од делата на апостолите. Од Христовите проповеди ги споменавме само првата беседа во синагогата во Христовите Назарет, беседата на гората на блаженствата и делумно предходните две саботи Христовиот пророчки говор пред се Матеј 24 глава. Меѓутоа, тоа не е се, се разбира, ниту можеме да опфатиме се од оно што Христос го кажал, како што самиот Јован напишал, дека и не може све да се опфати. Не би го собрало сето тоа во сите тогаш напишени книги во овој свет. Но, повеќето Христови говори, биле говори одржани дури и пред мноштво народ, одржани во, како резултат на приватни разговори, како резултат на провокации од неговите непријатели, како резултат на прашања поставени од некого во мноштвото или од неговите ученици. Значи, немавме баш говори одржани во синагога, што би рекле проповеди во рамките на некое официално црковно богослужение. Преостанува Христовата тврда беседа, што ја најавив за крајот на третото тромесечие, на следната света вечера, 30 септември, ќе зборувам на таа тема, повторно. и преостануваат Христовите параболи како јавно одржани проповеди, Мегуто параболите се специјална тема, специјална серија, која што сега нема да ја обработуваме, а Христовата тврда беседа, значи, ја оставам за, за подоцна. Денес почнуваме со апостолските проповеди. Што значи почнуваме со делата на апостолите, и со првата проповед, одржана во делата на апостолите. Од кого и каде? Да. Петровата проповед, веднаш по примањето на Светиот Дух, Педесетница во Ерусалим. Каде? Во црква, на богослужение некаде? Во синагога? Не. И ова била одржана пред големо мноштво, надвор, надворна улица. Но Ерусалим бил веќе полн, полн со многу, многу евреи и многу прозелити, многу посетители за самиот празник Педесетница, односно празникот седмици, така го навикаат евреите, шавуот седмици. Бидеќи Педесетница се паѓа точно седум седмици, полнина на седмици, после Пасха или после Великден. Апостолите според Христовата заповед никој не се осмелил да проповеда или да седочи за Христа пред да го прими Светиот Дух. Пред да слезе Светиот Дух врз нив, ниту еден апостол никаде и никому не му проповедал. Зошто? Затоа што Без Светиот Дух нема што да проповедаме. Без Светиот Дух нема за што да сведочиме. Без Светиот Дух целата вероисповед, целата религија представува шпанско село. Представува абстрактна именка. Представува филозофија, представува теологија ДРМР и секакви други разно, разно разни учители што постоеле низ овој свет, што апостол Павле сите нив ги сведува на едно прапорец што звечи. Тој вели дека без љубовта би бил тоа. Дури и кога би зборувал, би беседел најтечно, најсилно. Но токму тоа е причината. Без Светиот Дух ја немаме Божијата љубов во себе. Може да имаме само нашата човечка, себична, страстна и, што е најважно од се, нестабилна. Денес те сакам, утре не те сакам. Само со Светиот Дух ние можеме да го познаваме Господа. Ние може да сведочиме за Него, дека сме го запознале Господа. И не само што сме го запознале, тук како што вели писмото, запознавте колку е Господ благ. Сте го запознале неговиот карактер. Само со Светиот Дух, значи, може да го познавате Господа и затоа можете да сведочите. И некој следот друго е приказна. Без Светиот тоа е приказна, без Светиот Дух. Без Светиот Дух, тоа е религија, тоа е празноверие, човечка филозофија. Така зборува и книжниците, така зборува и теолозите во еврејскиот народ, закониците, Сите тие зборуваа без светиот дух и затоа што така зборуваа, иеко беа најучените луѓе во тоа време, писмото вели дека кога Христос зборувал, неговата проповед беше поинаква во ушите на народот. Беше нешто различно. Беше нешто привлечно бидеќи ги получуваше како оној што има власт, а не како книжниците, значи не како теолозите, учените луѓе. Не знам дали имате представа колку беа учени еврейските учители. Современо ви кажав дека имав прочитано една книга за тоа како сите членови на Синедрионот што во Христово време биле членови на Синедрионот, значи они што го осудиле Христа, беа кој од кој поучени луѓе, не само за познавањето на верата, на законот, теологија и така натаму, тока беа луѓе што ја познаваа физиката, што ја познаваа анатомијата на човечкото тело како, како никој друг во нивно време. Беа луѓе кои што се разбираа од секоја област, зборуваа по неколку странски јазици од тоа време. беа многу учени луѓе. А кои беа Христовите ученици? Некогашни рибари, обични, прости луѓе. Самиот Кајаф рекол, го поверували некој од книжниците, од теолозите, току сам овој прост народ, проклет нека е, дури го проколнал својот народ, избраниот народ го проколнал, затоа што е прост. Според зборовите на првосвещеникот Кајев Меѓутоа, овие 12 повеќето рибари, не мора сите, не биле сите се. Но, значи, кој од кој? Прости ли, неписмени ли, рибари ли, непријатели дури. Некогаш работејќи во служба на римјаните, но овие луѓе облечени во силата на Светиот Дух. Ја извршија најголемата револуција што постоела на оваа планета. Бидејќи апостолската црква е најголемата револуција што постоела на оваа планета, изразена со зборовите на солунските евреи, овие луѓе го превртоа цел свет, така се изразија Павловите непријатели во евреите од Солун, кои што отишли дури до Верија и таму да го клеветат. Овие луѓе го преврт, со својата наука го превртија целиот свет. Која филозофија, која теологија, која наука, можела да го преврти целиот свет, која војска, која армија можела да го преврти целиот свет. Сите левичарски револуции од последните 200-250 години се нула во споредба со Апостолската црква, најголемата револуција во историјата на човештвото и втората поголема револуција, протестантската реформација. со силата на Светиот Дух, значи може да се испреврти светот. А атеистичките, масонските револуции од последните 250 години, тие можат само да пролеат крв, може да произведат во најдобар случај некои привремени, но не трајни придобивки за човештвото или за некоја конкретна нација, која што веднаш за кратко време се изопачува, се деградира и повторно станува можеби дури полоша од од она што го рушеле како власт или како режим пред тоа. Се разбира и црквата ќе доживе еден голем, но проречен отпад. Но тоа е неминовно дури и за црквата е неминовно. Но никогаш не треба да се заборави дека црквата почнала со најголемата сила, со силата на Светиот Дух, со која што единствено може да се испреврти светот. И црквата ќе заврши со најголемата сила. Силата на Светиот Дух, поголема дури од она што апостолите ја примија бидеќи силата на поздниот дошт е поголема од силата на раниот дошт, од лица. Значи, за верниот народ и за верниот остаток предстои уште пославно време од времето на апостолите. Уште пославно време од лица. Може би денес нема да имаме време да ја поминеме цела Петрова проповед, со, особено со овој поширок вовет што го давам. Но ајде да почнеме, значи, со втората глава. Значи, пред да го примат Светиот Дух, со ждреп или ждрепка избрале наследник за Јуда, да го пополни местото на Јуда. И едно зборувавме за ждрепката како еден интересен метод што се среќава во библиската историја на повеќе места. Кажавме зошто е добро да се користи ждрепка, а зашто не е добро да се користи, но тоа е веќе друга тема. Втората глава пак, првиот стих започнува Кога дојде денот Петесетница, сите апостоли беа заедно и на исто место. Кое место? Ерусалим, поточно горната соба, адреса, улица и број не знаем. Но се представа дека била домот на мајката на Јо, Јован Марко, вториот евангелист. Тоа е според некоја црковна традиција од раното христијанство. Втори стих. Тогаш ненадејно се создаде шум од небото. Како силен ветер кога дува и ја исполни целата куќа каде што седеа. Малку да се задржам на овој збор ненадејно. Што им рече Христос на апостолите во врска со излевањето на Светиот Дух? Да бидат собрани заедно во Ерусалим, и што? Да чекаат. Да чекаат да го исполни Христос своето ветување, да го прати Духот Свети врз нив. Дали, додека се уште бил на земјата, дали Христос им рекол на учениците кога ќе им го прати Светиот Дух? Дали најавил време, кога треба да го очекуваат Светиот Дух? Не. Само им рекол да чекаат. Не им кажал кога. Не им рекол чекате на 50-лица ќе дојде Светиот Дух. Или за некој друг празник, или некој друг датум. Дали учениците можеле да знаат дека, иако не им било кажано од Христова уста, дали можеле да, да имаат некакво сознание – дека 50-ница е може би денот кога тоа ќе се случи. Интересно прашање за размислување. Дали се тоа што 50-ница била изначала за евреите во Стариот Завет, можела да представува некаква предслика за излевањето на Светиот Дух? Нека остане и тоа како прашање за размислување. Но вториот стих вели дека тоа што се случило, се случило ненадејно. Може би самите апостоли не очекувале тоа баш тогаш да се случи. Може би имали некакво сознание, некакво убедување од проучувањето на Стариот Завет и значењето на празникот Педесетница. Но, било како да било, оно што се случило било ненадејно Третиот стих вели, и им се јавија јазици како од пламен, што кој се разделува и се спуштија по еден на секој од нив посебно. И сите се исполнија со дух свети и почнаа да зборуваат на други јазици, онака како што им даваше духот свети да изговараат. Зошто да зборуваат на други јазици? Зошто на самиот почеток, при излевањето на Светиот Дух, се споменува дарот на јазици. Прв. Зато што тоа, е, тоа била првата задача. Исполните Светиот Дух, првата задача била да проповедаат. Кому да проповедаат? На сите во Јерусалим присутни јудејци, побожни луѓе од секој народ под небото. Дојдени, значи, за празникот еден куп посетители аджи, што би рекле денес, еден куп верници на единствениот Бог, на еврејскиот Бог, но од разни народи, како што и денес евреите по разни народи имаат, имаат имиња и презимиња на тие народи. И дури мнозина од нифи не знаат друг јазик, освен јазикот на народите од каде што потекнуваат каде, во кој, меѓу кои живеат. Значи, разни јазици, за да можат да се обратат на сите тие посетители, за да може Евангелието да допре интимно до нивните срца на секој еден слушател, да го слушне на својот јазик. И токму тоа го вели овде шестиот стих, кога се создаде тој екот Народот кој се насобра многу се збуни, бидејќи секој го слушаше како ги слушаше апостолите како зборуваат на неговиот собствен јазик. Многу интересно што значи ова. Дали некој апостол зборувал на една група луѓе на еден јазик, друг апостол на друго, друг крај, да речеме, на друга група луѓе како, како кога би се поделиле во класи на друг јазик, веројатно тоа значи. Но сите биле свесни дека апостолите знаеле одеднаш да зборуваат разни јазици. Овие неуки, овие неписмени, овие рибари, одеднаш од светиот дух стана рамни, ако не и подобри, од најучените евреи, членови на Сенедрионот, кои што Некои од нив, значи, беа толку учени, што меѓу другото зборува и разни странски јазици. Седмиот стих вели сите вджашени и восхитени истовремено, говореа овие што зборуваат, зар не се сите галилејци, што други зборови прости луѓе, Галилеја била провинција. ајде така да се изразам како кога би рекол некој скопјанин, за да не се овие сите од струмица, од колешину, или од порече таму. Галилеја не била некоја ценета покрајна во очите на евреите. Галилеја не зна Божечка е наречена од самите евреи. Мноштво незнабости живеја во неја. Зарем не се овие луѓе галилејци? Зарем не се сите галилејци? Кој беше единствениот од Христовите ученици што не беше галилејец, што беше јудеец? Јуда и самото лично име се поклопува со Јудеја. Па како тогаш слушаме секој од нив да зборува на нашиот мајчин јазик? И сега тука се кажани некои народи, парти, мидијци, еламити, жителите од Месопотамија, чи денешен Иран, Ирак, Јудеја, Кападокија, Понт, Азија, Фригија, Памфилија, од Египет и од краишата на Либија беа дојдени покрај Киринеја, Па и привремено дојдените римјани, имало евреи од Рим што дошле во Јерусалим за празникот Педесетница. Како ние јудејците, така исто и придојдените критјани и арапи, еве слушаме како тие зборуваат за големите дела Божји на нашите јазици. Сите се чудеа и во недоумение се зборува еден со друг, што ли ќе биде ова? а други, подсмевајќи се велеа, се напиле со сладко вино. Секогаш има вакви. И тогаш имало Секам вкрем од Солон, кога ми велеше пред 20 на години, во врска со откровението. Се начукал, вели Јован, таму со хашиш, со неколку разни видови на дроги и ги гледал сите тие визии, халуцинации, што ги запишал во откровението. Тоа беше неговиот коментар. Интересно е, ја му реков, кој е тоја дрога, кој е тој хаши што може да ти ја покаже иднината и сето тоа точно да се исполни. На овие луѓе би можел да им се каже, кој е тоа вино? Кое што кога ќе се напиеш, ќе прозбориш на француски јазик, на кинески јазик, или на свахили. Има ли такво вино? Се разбира, тие се посмеваа на овој начин. И самите, веројатно, не мислеле озбилно, кога го велеле тоа. Меѓутоа, Петар ја искористил приликата. И видите, неговата проповед започнува како, како одговор на ова подсмевање. <laughs> Со што започнува Петровата проповед? Започнува како одговор на ова подбивна провокација со виното. Тогаш Петар стана со 11 го подигна гласот свој и им рече, «Луѓе јудејци, и вие сите што живеете во Иерусалим, знајте го ова и внимателно слушнете ги моите зборови». Овие луѓе не се пијани како што мислите вие, зашто е третиот час од денот. И ден денес да велат дека на Сабајле не се пије. Третиот час од денот бил кој час? Девет са бајле. Никој не пиел тогаш. Не постои крчма што тогаш е отворена. Додуше не постои освен бръкжилници, значи вид турски, продавници за турски производи што тогаш не постои, не? Сето друго е затворено. Се што има врска со пијање, е са бајле затворено ниту пак се пие на да сабајата. Тоа се правилата што постојат во светот, значи на тоа мислам. Божиот народ никогаш не пие ни сабајата ни вечер. Но Петр сака, еве, барем тоа да да искористи нешто што самите тие го знаеле, дека на Сабајле не пијат, никој не пие, за да допре до нивните срца, за да, за да ги натера некако да размислат за што може да станува збор. И продолжува и се повикува на пророќство од Стариот Завет. Но ова е предскажаното преку пророкот Јоил. И сега следуват познатите Јоилови зборови кои што всушност се однесуваат на последното време, па и тоа време можел да биде последно, ако израелскиот народ го прифетал словото на апостолите, дури и откако го отврил Христа, ако се покајале од проповета на апостолите и ако го прифатале накнадно Христа, тогаш ќе беше последното време. Но евреите, за жал, во мнозинство, како што го отврлија Христа, така ги отврлија и апостолите, и ја прогонија првата црква и времето се одложи за многу векови до ден денес. Но Петр се повикува на зборовите на пророкот Јоил, зборови што се однесуваат за последните денови, и вели, ете во последните дни, рече Бог, сосема легитимно, апостолите и Петр самиот очекувале и биле убедени дека и тие самите живеат во последните дни. За нив нивните денови биле последните денови. Ете во последните денови, рече Бог, ќе излеам од мојот дух на секое тело и ќе пророкуваат синовите ваши и керките ваши, и младичите ваши ќе имаат виденија, и старците ваши ќе сонуваат соништа. И во тие дни врслугите мои и слугинките мои ќе излеам од мојот дух и тие ќе пророкуваат. Значи, Јоел, како прв духовен дар, при излевањето на духот, го споменува пророкувањето. Оне што апостол Павле подосна, ќе го истакне како најбитен дар. Поможност да пророкувате, вели. И на вистина, за последното време, духот на пророкството, дарот на пророкството е најбитниот дар. Продолжувајќи го цитатот од Јоила, Петр рекол, и ќе покажам чудеса на небесата и знаци долу на земјата, крв и оган и чад и знаците што ги споменав минатата сабота. Сонцето ќе се претвори во темнина, а месечината во крв и тоа уште пред да настапи големиот и славен ден Господов. И тогаш секој што ќе го повика името Господово ќе се спаси. Тука завршува цитатот од Јоил. Петар продолжува потоа со своји зборови. Луѓе израелци, слушнете ги овие зборови. Иисус од Назарет, човекот посведочен пред вас од Бога со сили, чудеса и знаци, кои како што и сами знаете, ги направи Бог преку него. Петар се обрекал на луѓе што го познавале Христа луѓе што го гледале Христа. Луѓе, повеќето од нив, жители на Јерусалим, го слушале Христа. Множени од нив, некои од нив, познавале луѓе што биле изцелени од Христа. Христовите дела беа премногу добро познати и на жителите на Јудеја и на Ерусалим. Петр, значи, им кажува работи што беа општо познати факти, што, што самите евреи не можеле да ги порекнат. предаден по определениот Божи план и предзнаење, вие го фативте, го расправте со рацете на безакониците и го убивте. Ова безаконици се однесо на римјаните. Не зна Божите што се без закон. Вие, жителите на Јерусалим, вие јудејците, со римските раце, Вие го расправте и го убивте. Петар не се плаши, и Петар што се откажал од Христа. Сега не се плаши да ги обвини жителите на Ерусалим за најголемиот греф. Вие го расправте и го убивте. Божиот праведник, испратениот од Бога Исус од Назарет. Мегутоа целта не е да обвини за да осуди, туку да обвини за да предизвика покаяние. И затоа сега веднаш преминува на воскресението. Но Бог го воскресна! Го ли ова ерусалимци? Се разбира. Парите на свещениците, за да римските војници лажат, биле напразно инвестирани. Многу добро знаеле и Пилат, и римската власт, и жителите на Иерусалим. Многу добро знаеле дека Исус воскреснал. Многу добро знаеле, бидеќи не постоеле факти, не, не, постоел, не постоел начин тоа да се порекне. Гробот бил празен, чуван од римска стража, од римски војници, едноставно никаква друга приказна не може да биде верна, не, никакво друго објаснување не можело да постои, освен тоа дека Христос воскреснал и како таков бил виден од мнозина. Но Бог го воскресна откако го ослободи од смртните маки, бидејќи смртта немаше сила да го задржи, Зашто Давид за него вели, и сега тоа што им било добро познато како факт, Петр го потрепува одново со старозаветно пророќство. Зашто Давид за него вели, секогаш го гледав Господа пред себе, тој од мојата десна страна, за да не се поместам. Затоа се развесели срцето моје и се возрадува јазикот мој, а уште и телото моје ќе почива во надеж, зашто ти нема да го оставиш, да, да ја оставиш душата моја во адот, ниту пак ќе дозволиш твојот праведник да види распагање. Ти си ми ги покажал патиштата на животот, ти ќе ме исполниш, ти ќе го исполниш со радост, ти ќе ми исполниш со радост преку лицето свое. Тука завршува цитатот од 16-тиот псалм. И сега Петр продолжува и објаснува за кого Давид ги напишал овие зборови. Давид не можел во изборува да ги напише за себе, бидеќи Давид не воскреснал. Како што прочитавме, откако починал, неговото тело и така како видело распагање. Мажи браќа, нека ми е дозволено да ви зборувам слободно за прататкото наш Давид, дека тој умре и беше погребан, и гробот негов е меѓу нас, се до денешниот ден. Денес луѓето не знаат каде се наоѓа Давидовиот гроб. Но во тоа време евреите многу добро знаеле каде се наоѓа. Па бидејќи беше пророк, и знаејќи дека Бог му беше ветил со заклетва дека ќе постави некој од плодот на неговите бедра на пресловот свој, Со други зборови дека од неговото потомство ќе дојде Месија. Предвиде и каже за воскресението на Христос дека нема да биде оставен во адот и дека телото негово нема да види распагање. Овој Исус го воскресна Бог, затоа сме сите ние сведоци. И затоа тој, откако беше воздигнат со десницата Божја, и го прими од Отецот ветувањето на Светиот Дух, сега го излеа Тоа е она што го гледате сега вие и го слушате. Петар се повикал на факти, што биле добро познати на таа генерација, на тие жители на Ерусалим, па и на евреите што живееле подалеку. Петар се повикал на пророќства и се разбира, сето тоа за да го објасни оној феномен кој што сите тие сега го, сведо, го, го гледа пред себе. Како апостолите исполнати со Светиот Дух зборуваат разни јазици и едноставно не се истите луѓе што ги знаеле од порано. Зашто Давид не отиде на небесата, продолжува Петар, но самиот кажа, му рече Господ на мојот Господ. Што значи му рече Отецот, Евниот Господ, на Синот, мојот Господ. Седни од мојата десна страна. Додека не ги поставам непријателите Твои во подножјето на нозете Твои. И тоа е цитат, кој што ја апостол Павле го повторува во последното до евреите. И затоа Нека знае со сигурност сиот Израелов дом дека овој Исус, кого вие го расправте, повторно, обвинението кое што треба да произведе покаяние. Не осуда, туку покаяние. Бог го направи Господ и Христос, со други зборови, со самото воскресение, со самото прославување, Отецот докажа дека Христос е Господ. Мора да завршим Петровата проповед, затоа што, без оглед на времето, Петров до сега два пати ги обвинил своите слушатели. Меѓутоа целта не му беше да осуди, туку да да ги обрне кон покаяние. Затоа крајот на проповета е битен. Ако Петра, например, тука завршеше, ја да речеме, ако, ако Петровата проповед завршеше во 36 стих, што ќе праве слушателите? Може би ќе се очувствува осудени. Значи, Господ го прослави својот син, а ние го убивме, ние го расправиме. Може би ќе посакаа да се самоубијат, може би како Јуда, проповета мора да заврши со повикот за покаяние. Мора сега да се отвори вратата на надежта. Мора да се покаже дека тој Господ, кон кого тие се однесува непријателски, сега ги пружа своите раце кон нив, ги повикува да дојдат кај него, ги повикува на покаяние, на преумување. Кога го слушаа тоа, вели 37 стих, им се растреперија срцата, И му рекоа на Петар и на другите апостоли, луѓе, браке, што да правиме? Значи, ако тука заврши Петројата проповед, ќе останеше сето ова недокажано. Што да правиме? Сега се, се прашуваат. А Петар им рече, покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исус Христос за простување на гревовите и тогаш ќе го примите дарот на Светиот Дух зашто вам ви припаѓа ова ветување и на вашите деца, и на сите што се далеку, што ќе ги повика Господ нашиот Бог. И со многу други зборови сведочеше и ги молеше, велејки, спасувајте се од овој пакостен род. Значи, Петровата проповед имало многу други зборови што не се запишени. Но битното беше кажано и битното е запишено. И така, оние што од срце ги примија неговите зборови, за жал не сите, се крстија и се присоединија во тој ден околу 3000 души. Не заради Петровата проповед. Тие луѓе го гледале Христа, ги гледале неговите дела. Имало еден куп настани пред тоа, што Петр само со мудроста дадена од Светиот Дух успел да ги поврзе, на јасен, кристален начин и да допре до нивните срца. Трилјади души во тој прв ден, првата голема жетва на евреи, кој што ја променија страната. Од Христови непријатели стана негови верници, негови деца и негови сведоци и 42 стих вели, и беа истрајни во учењето на апостолите во заедничкиот живот, во прекашувањето на лебот, односно светата причест, и во молитвите. му дори се вели, и страф ја обзеде секоја душа, зашто многу чудеса и знаци се вршаја преку апостолите. А сите што веруваа беа заедно и се им беше заедничко, продаваа имоти и собственности и на секога му раздаваа колку што има, му беше потребно. И секој ден еднодушно престојува во храмот и прекашувајќи леп по куките, се хранеа со радост и со чисто срце. Го фалеа Бога и стекнуваа благонаклоност кај сите луѓе, а Господ секој ден ги придодаваше спасените кон нивното мноштво. Значи, секој ден имало нови и нови ерусалимци, кои што се обраќаа и се присуденува кон тоа мноштво на првите 3000 души од 50-ница. Се уште црквата е во Иерусалим, не подалеку, не надвор од тој град, се уште на самиот почеток. И во третата глава следува нова Петрова проповед, што ќе биде предмет, ако даде живот и здравие, на нашето предучување следната сабота на вечер. Нека му е фала и слава. Амин.